littafin iliya ɗan mai ƙarfi na ahmadu ingawa a wani gari can cikin ƙasashen gabas an yi wani mutum ana kiransa sahabi da matarsa wai ta murjanatu suna zaune cikin gidan gona ba waɗansu wadatattu ba ne sosai amma kuma kulki Abin da ya rage musu jin daɗin zaman duniya shine rashin magaji kawai Allah bai nufe su da samun taba. shekara da shekaru suna ta neman haihuwa amma ba su samu ba ran nan kwanci tashi sai murjanatu ta samu ciki kada ka so ka ga irin murnar da murjanatu da sahabi suka yi tun cikin yana da wata hudu sahabi ya so mata na din iccen biki ran nan da rana tsaka sahabi yana aiki a bayan gida cikin gona sai ya ji an rafsa buɗa har sau uku sahabi ya jefar da fatan ya yi sheko da gudu cikin gida da zuwan zuwansa ya tarar da abin da yake nema ya samu murjana ta sauka ta samu ɗa namiji santino da ranar take wayo jama'a suka taru aka raɗa wa jaririn suna iliya ana nan har yaro ya kusa isa yaye sai rashin lafiya ya same shi kafafuwansa duka biyu da hannu guda suka shanye shi kenan ya zauna a haka har ya girma daga kan ɗan gadonsa baya iya fita ko ina sai dai in an fita da shi iyayensa suka yi bakin ciki kwarai suka haƙura wata rana iyayen iliya sun tafi gona ba kowa gidan sai shi kaɗai kan gadonsa yana ta tunanin yadda duniya take yana kulle-kullen abubuwan da zai yi da yana da ƙafafu kwamfa sai ya ji an yi sallama salamu alaikum salamu alaikum sai Iliya ya amsa alaikas salam kowane ne shigo sai ga waɗansu mutane su uku suna sanye da tufafi irin na larabawa sun yi shiga alhazai su yana riƙe da doguwar tasbaha yana ja suka zauna Iliya ya yi musu maraba suka amsa masa da murna Iliya ya dubi mutanen nan da kyau ya gaba ba irin mutanen da ya saba gani bane sai ya zaci ko irin mutanen nan ne da yakan ji ana cewa suna bi gari gari suna wa'azi malaman nan suka tambayi Iliya ko akwai wani abinci ba su ci Iliya ya ce ba za a rasa ba ku duba inda duk kuka gani ku ɗauka ku ci ba na iya tashi balle in duba muku suka tambaye shi abin da ya same shi ya ce wurin nan da kuka ganni tun da aka haife ni a nan nake ban taɓa leƙa ko ƙofar gida ba ko bayan ɗaki ma sai an kai ni Allah sarkin jin kai ashe malaman nan ba mutane bane mala'iku ne aka aiko su su jarraba Iliya kuma su warkar da shi sai ɗayan sai ɗebo ruwa cikin ƙwarya ya addu'a ya ba Iliya ya ce wanke fuskarka da jikinka Iliya ya karɓa da hannunsa mai lafiyar ya wawwanke kamar kiftawa ido sai ya ga jikinsa sarai kamar ba nasa ba kafafuwansa da hannunsa shanyayyu duk sun miƙe har in ba wanda ya sani ba ba wanda zai zaci Iliya ya taba tawaya ya miƙo sa ƙasa daga kan gado ya gurfana gaban malaman nan ya musu godiya cikin murna ya je ya ɗauko madara ya durƙusa ya basu wannan ya kurɓa ya miƙa wancan har ya kewaye dukkansu sa'an nan babban ya miƙa wa Iliya ya ce kai kuma sha Iliya Iliya ya karɓa ya sha jim kaɗan ɗaya daga cikin malaman nan ya ce wa Iliya yaya kake jin jikinka yanzu Iliya ya ce na ji wani sabon ƙarfi ya zo min har ina jin kamar ƙasa ba za ta iya ɗauka ta ba sai babban sai ya ce wa Iliya ya ƙara kurɓa madara bayan da Iliya ya ƙara shan madarar sai malamin ya ce to Iliya ka gasgata sarkakaccen sarki ka bi umarninsa ka yi dukkan abin da ya hore ka da shi za ka fifita daga dukkan mutanen ƙasar nan za a ji sunanka ko ina cikin duniya komai wahala komai hatsari kada ka yanke kauna ga ubangijinka kuma wannan abu tabbatacce ne kuma rubutacce ne cewa ba za ka mutu a wurin yaƙi ba komai tsananinsa duk cikin duniyan nan ba wanda zai samu nasara a kanka sai mutum ɗaya tak ana kiransa wargaje za ka haɗu da shi amma ko kaɗan kada ka yi faɗa da shi yanzu ka ɗauri anya ka tafi birnin kyau. kada ka ce za ka tsaya ka ɓata ƙarfinka a gona ko a lambu ko a daji suna kare magana sai ila ya nemi malaman nan ya rasa ya hankalin hankalin ya tashi domin bai san dalilin da za shi birnin kibba gashi ko malaman sun ɓace balle ya tambaye su ya ga abu duk kamar cikin mafarki zuwa can hankalinsa ya dawo ya godiya ga ubangiji ya nufi gona wurin iyayensa ya tarar da su sun yi aiki sun gaji suna kwance suna ta sharar barci ya yi sallama ba su farka ba sai ya matsa ya ɗauki gatari ya dubo ni ƙatar reshen kuka ya sare cikin inuwarsa kuwa iyayensa ke kwance da karar saran da ta faɗuwar itacen duk ba su sa iyayen iliya sun farka daga barcinsu ba sai ya ɗauki sauran gatarinsu ya kafe su a jikin itace ya koma wani wuri ya ɓoye yana dariya ya ce a ransa in sun farka za su yi aiki ba su ga gaturansu ba a yi sa nema can da zafi rana ya buge su sai suka farka fargigi suka duba sama suka ga an sare reshen kuka suka yi mamaki don su tabbata sare wannan ce cikin ɗan lokaci haka sai dai kamar ƙarshe goma suka duba ba su ga kowa ba sai gaturansu kafe ga itace suka yi suka su cire suka kasa da iliya ya ga sun kasa sai ya fito yana kariya ya sa hannu ɗaya cire musu gaturansu ganin iliya haka sai suka bar mamakin sare ce da na kafe gatura suka kuma mamakin iliya duk wuri ya tsit da uwar iliya da ubansa suka kafa masa ido ƙuri amma ba su gane shi ba sosai don ku san irin halin da suka bar shi a gida uban dai sai dubansa yake daga ƙasa har sama can suka gane dai ɗansu ne iliya ya zama haka sai uban ya tada kansa sama ya yi wa allah godiya saboda mamaki iyayen iliya suka kasa ce masa komai sai iliya ya durƙusa gabansu ya ba su dukkan labarin abin da ya faru ya kuma nuna musu zama irin nasu ba zai yi masa ba ya ce an umarce shi ne ya tafi birnin kyau iyayensa suka ta murna ganin ɗansu ya miƙe amma kuma suka juyayi da baƙin ciki saboda rabuwa da shi iliya ya sake durƙusawa ya rasa samuriya ya ba iyayensa hakuri ya yi musu magana mai daɗi yadda ransu zai ɗan sanyi sa'an nan ya roƙe su gafara ya bankwana tun daga nan wurin ya kama hanya zuwa birnin kib yana cikin tafiya sai ya gamu da wani mutum yana jaye da wani ɗan dukushin doki illa ya tambayi mutumin ko zai sayar masa da shi abu kamar wasa mai duk ya yadda suka ciniki Iliya ya sani ba shi da kuɗi amma dan kada a ƙure shi sai ya sa hannu kawai cikin aljihu kamar da wasa sai ji kuɗi a ciki ya ɗauko ya biya doki daga nan sai wani tunani ya zo masa ya ga ya fi kyau ya koma gida ya kiwata dokin sa'an nan ya sake fita sai ya juya ya koma gida Iliya ya sa wa dokinsa suna kwalele ya shiga sa yana horonsa yadda zai saba da wahala da jure yunwa kafin wata uku duk kushi ya cika ya zama ingarma wanda ba kamar sa nan kurkusa ya zama sai harbin iska yake a turki har ya fi ubangijinsa kosawa a tafi da ila ya ga lokacin tafiyarsa ya yi sai ya je wurin iyayensa ya shaida musu ya roƙe su gafara suka yi masa kyakkyawa addu'a suka yi ban kwana da juna kashe gari tun da asuba iliya ya shirya ya hau kwalele ya tafi iliya ya mika cikin daji yana ta tafiya bai san inda yake nufa ba har dare ya masa ga gajiya da yunwa ga kishirwa kuma ga dokinsa ya gaji yana dai ta tafiya ne kurum kwamfa sai ga wani lambu a gabansa cike da 'ya'yan itatuwa da furanni masu ban sha'awa daga tsakiyar lambun kuma akwai wata alfarwa wato tanti ta farin alhari ne a kafe Iliya ya sauka ya ɗaure dokinsa ya je ya leƙa cikin alfarwar bai ga kowa ba sai gado na ƙarfe da shimfiɗu da matasan kai bai yi wata wata ba sai ya haye gadon ya kwance sa ya ta share barci har gari ya waye rana ta sake faɗuwa dare ya yi gari ya sake wayewa har dai wajen kwanaki uku bai farka ba a ranar daren uku Iliya yana tsakar barci sai kwalele rinka jin wani irin motsi da rugunniya an nufo wajen alfarwar nan kamar dai hadari ya taso ƙasa na motsi kamar za ta itatuwa suna ta faduwa har koguna suna fantsamar da ruwa cikin daji sai kwalele ya haniniya da ƙarfi don iliya da kaya iri-iri na zinare da lu'ulu da jauhari tana sanye da waɗansu irin takalma na saƙaƙƙen jan alhari fuskarta sai ƙyalli take kamar madubi tana da dogon wuya ga idanu dara-dara hanci har baka gashin kanta sai ta sa hannu ta tattara shi dan kar ya zuba ƙasa wargaje kama hannun matan suka shiga cikin alfarwa ta bude wata jaka ta fito da teburi ta girke ta fito da abinci da abin sha suka zauna suka ci suka sha suka koshi sa'an nan wargaji ya hau gado ya kwanta ta rike masa fifita nan da nan barci ya kwashe shi da ta ga yayi bacci sai ta fito dan ta bike kafa ta kuma ɗebe kewa cikin lambu tana tafi tana rera wata irin waka hankali mai daɗin gaske wadda ke jirkita hankali mai sauraronta can sai ta ɗaga ido sama ta hangi iliya bisa itace make ta dube shi da kyau tace ya kai wannan kyakkyawan saurayi sakko nan da nan iliya ya sakko da rawar jiki ta kama hannunsa suka shiga cikin alfarwa wargaji yana ta sharar barci ta buɗe bakin aljihunsa ta saka iliya ciki iliya ya ji kamar an saka shi cikin wata rijiya mai zurfi bayan an jima kaɗan wargaje ya tashi daga bacci ya shishirya ya ɗauki yarinyar na ya saka akwati ya kulle ya sarkafa akwatin nan a kwacciyar siddi ya kama hanyar gida ya doshi waɗansu dogayen tsaunuka da ake kira kunduwa su wannan wuri ba mahalukin da ya taɓa zuwa gare shi babu kwame iya zuwa wurin nan ne fadar gije-gije uban wargaji akwai gine-gine masu kawa iri-iri a wurin akwai dukiya da samun duniya kowanne iri a wurin shi gije-gije ya fi wargaji girma da cika da kasaita da kwarjini da cika fuska amma ya tsufa yan har ya kai ga makanci suna cikin tafiya sai wargaji ya ga dokinsu baya sauri sosai kamar yadda ya saba kuma yana tafe yana sassarfa kamar zai faɗi wargaji ya fushi ya buge shi sai dokin ya ishara ya ce ya haƙuri ya shugabana karfi na nan ɗauke ka ne kai da uwar gidan kaɗai amma ba ni da ƙarfin da zan ɗauki halittu uku wargaji ya duduba ko ina bai ga kowa ba sai ji aljihunsa da ɗan nauyi ya sa hannu ya ɗauko ila ya dube shi da kyau ya ce kai bil adama yaya aka yi har ka zo nan har kuma ka shiga cikin aljihuna iliya koyaushe mai tawakkali ne ga ubangiji kuma ba shi da tsoro ya dubi wargaji sosai ba da wani tsoro ko razana zai ce shugabana uwar gidanka ce ta saka ni cikin ka ya shugabana nan da nan wargaji ya cika da fushi ya ɗauki akwatin nan da mata ke ciki ya jefa da shi bisa waɗansu duwatsu a tsakiyar wani kogi ya ce zauna nan mutu na banza nan zaki ta zama har ranar tashin kiyama wargaji ya ɗauki ɗaya ya rungume a gabansa kan doki suka ci gaba zuwa can wargaji ya huce ya tambayi iliya ƙasarsu da garinsu da labarinsa duka dai iliya kuma ya kwashe labarinsa tun daga farko zuwa ƙarshe ya faɗa masa nan take sai soyayya ta ƙulla tsakaninsu suka ci gaba da tafiya suna ta labari kamar abokai amma kafin su isa gida sai wargaji ya faɗa wa iliya cewa idan sun isa gida zai kai shi don ya gaida gije-gije wato ubansa ya faɗa masa idan gizi-gizi ya miƙo hannu don su gaisa kada Iliya ya miƙa masa hannu ya ce masa da sun isa akwai makera a ƙofar gidan Iliya ya yi maza ya saka karfe a wuta idan gizi-gizi ya miƙo hannu su gaisa ya miƙa masa karfen nan a maimakon hannunsa Iliya ya ce to suka ci gaba da tafiya har suka kawo ƙofar fada Iliya ya cika da mamaki irin ginin wurin wato yadda aka yi shi da farin dutse aka yi masa zane iri-iri daga ciki kuma ko ina ka duba sai kujeru da shimfiɗu hatta tagogin gidan na mudubi ne ga labule launi iri daban-daban ga fitulu ko ina da dai sauran kayan daula da ni'imomin duniya zuwa can gije-gije ya fito ya tsaya kofar zaure don yi wa wargaji barka da zuwa ya tambaye shi garuruwan da yake wargaji ya faɗa masa ya je ƙasashen gabas ne har daga can ya samu aboki gije-gije ya ce a kawo Ilyasu gaisa ma da isassu iliya ya sa wani katon karfe cikin wuta ya yi ta zuga ya yi jajawar yana jira ne a kira shi wargaji ya zo suka ce gijigiji ya miƙo iliya hannu don su gaisa sai iliya ya miƙa masa karfan nan gijigiji ya rutse karfan kamar wanda ke gaisawa da wani zuwa can ya sake karfan ya sanyi ya ce lalle wargaji ka samo aboki wanda ya kamace ka ya cancanci ya zama abokinka sosai kashe gari da suka fito kofar gida suka tsaya suna hangen filin karkara da itatuwa iliya ya duba haka ya hangi dokinsa kwalele yana kiwo kusa da gida. murna ta kama iliya ya ruga ya kamo shi wargaji ya ta mamakin wannan irin doki nan da nan suka ɗaure shi a turki aka zuba masa abinci aka ba shi ruwa ya sha maraice na yi su wargaji suka hau da kansu suka tafi shan iska suka bi ta gefen tsaunin nan tutar suna taɗe suna annashuwa suka yi ta tafiya har suka kai ga wani wuri mai duwatsu a kusa da duwatsun sai suka ga wani akwati a buɗe an rubuta wannan akwati an yi shi ne domin me shi ba kuwa zai yi daidai da kowa ba cikin duniyan nan sai me shi ashe dama wannan akwati saboda wargaji aka yi shi sai iliya ya ce bari gwada gani ko nawa ne ya sauka ya shiga cikin akwati amma bai yi masa daidai ba ya fito wargaji kuma ya ce lalle na wani bari mu gani sai shi kuma ya sauka ya shiga ciki ya kwai daidai da shi kamar da ɗaya sai da aka gwada da shi sa'an na aka yi shi ya cika shi har ba ya iya motsawa daga ciki ya miƙo hannunsa ya rufe bakin akwatin nan shi kenan sai akwati ya kulle kam ba kofar da wani haki zai iya shiga amma wargaje bai yi wa iliya ban kwana ba bai kuma bar masa wata wasiya zuwa ga ubansa ba saboda haka ya ce iliya ya buɗe shi zai yi masa wasiya kuma su yi ban kwana da juna iliya ya sa hannu yayyayi ya buɗe akwatin amma ya kasa motsa ko murfin ran sai ya hankalin sai ya dugunzuma ya ce wargaji da ƙarfi ba zan iya buɗe akwatin nan ba wargaji yace dauki takobi na na yaƙi. ka sari gefen akwatin Iliya ya sa hannu zai ɗauki takobi amma ya kasa cira shi saboda nauyi ya faɗa wargaji ba zai iya ɗaukar takobin ba wargaji ya ce matso kusa da ni Iliya ya matsa wargaji ya feso wa Iliya dukkan ƙarfinsa nan da nan Iliya ya ɗauki takobin da sauri kamar wanda ya ɗauki kara ya sari akwatin da ƙarfi kara saran ta cika daki tsaunuka suka kama da wuta duk wurin ya ruɗe kamar sama da ƙasa za su haɗu don firgita tartsatsin wuta ya watsa ko'ina, maimakon murfin akwatin ya buɗe sai ya ƙara kullewa da ƙarfi wargaje ya ce wa iliya ƙara sarawa dai da ƙarfi iliya ya sake saran akwati amma saboda tsananin ƙara har iliya da kansa ya gigice wuta ta kama hayaƙi ya murtuke wurin akwatin kuma ya ƙara kullewa can da kura ta kwanta wargaje ce iliya matso in kara maka karfi zan baka dukkan karfin da ke gare ni iliya ya ce ya shugabana idan karfin da ke gare ni a yanzu ya haka ko ƙasa ba za ta iya dauka ta ba na gode kwarai ina so ka faɗi dukkan abin da kake bukata idan ina iyawa zan yi maka wargaje ce ba sauran abin da za ka ke yi ni dai tawa ta ƙare kaga akwatin nan kabari na kenan na gode maka Allah ya maka albarka Allah ya fidda kai daga sharrin mutane idan ka samu damar komawa ka yi mun ban kwana ga mahaifina ka faɗa masa irin kaddarar da ta same ni a wannan wuri Allah ya kaddara saduwanmu dar salam wannan magana ta wargaji ta sa hankalin Iliya ya tashi kwarai ransa ya ɓaci ya rasa abin da ke masa daɗi cikin duniya ya kuma rasa abin da zai sai fashe da kuka ya roki wargaji gafara ya masa kyakkyawa addu'a ya daɗe nan a gefen akwatin yana kuka can da hankalinsa ya komo ya tuna komai kaddara ce ta ubangiji saboda haka sai ya tunani a ransa ya ce ni iliya yanzu in koma in faɗawa gije-gije ne ai ba zai yi in koma wurin nan ba sai ya taka dokin sai hau ya ta tafiya bai san wajen da yake nufa ba ya bi gangaren tsaunin nan ya ta tafiya har ya nisa sa'an nan ya waiwayo sai ya hangi hawayen wargaji suna zuba ta kafar akwatin tausayi ya ƙara kamar ya sake fashewa da kuka sai ya sauka ya zauna yana ta tunani bakin ciki ya rufe shi bayan ya daɗe a zaune sai kuma ya tashi ya ci gaba da tafiya iliya ya ta tafiya kwana da kwanaki har ya kai wani ɗan gari ya sauka ya huta kwana biyu ba da daɗewa ba mutanen garin nan suka saba da shi suka yi murna da zuwansa ya zama dai kamar wani ɗan uwansu ne dama ya tafi wani wuri ya komo bayan ya huta ran nan sai ce musu zai wuce zuwa birnin Kib mutanen nan suka yi mamaki kwarai akan hanyar birnin Kib ko akwai wani gawar ta can dodo wanda ke tsare ayari ko taron yan yaki ya kore su ya kwashe musu ko mai jarin takan mayaka dodon nan yana iya kora su labarinsa ya shahara ko ina cikin ƙasar har ma ya kashe hanyar sam babu mai binta ana kiran dodon gogaji yana da 'ya'ya tara daga cikinsu akwai wata yarinya ana kiranta malele tana da ido ɗaya ita ce ta gaji dukkan sirrice san gogaji da halayensa saboda sanin dodon nan mutanen garin nan suka yi matukar kokarin su su hana ila zuwa kef amma yake da suka gaji sai suka kyale shi suka shawarce shi da ya sake hanya yana ce lalle dai shi ta wannan hanyar zai suka yi bankwana da shi ya tafi iliya baya takama da komai sai takobi da karfin da Allah ya bashi siddin sai yana da majayi goma sha biyu takobinsa kuwa ko dutse ya sara da shi zai raba shi sa'annan kuma gajaran taka ko katta ɗari suka taron masa ba shakka zai watsa su ana kamar gobe iliya zai tashi sai ya tafi babban masallacin gari ya yi addu'a ya roki Allah ya bashi sa'a ya ɗauri niyyar lalle zai tafi birnin kif ta hanyar nan da aka ce ba ta biyuwa ba ko zai fasa ya kuma yi alkawari har ya isa birnin kif ba zai yi amfani da makami ba ko mai tsananin wahalar da ta same shi ya koma sa ya ta shiri su ba na yi ya hau dokinsa ya kama hanya ya ta tafiya ya kwana da kwanaki yana tafiya babu gida kusa balle gari sai daji yana nan har ya kai ga wani tsauni wanda aka ba shi labarin yawansa ya koga lalle haka ne da dai dubi bisansa ya kuma dubi tsawonsa ya ga iyakarsa ba ya yi ta zaga shi ko ya ga wani wuri mai sauki ya ketare ya rasa sai da ya kwana biyar sa'an nan ya samu wani ɗan wuri ya sa takobinsa ya gyara sa'an nan ya haye ya ta tafiya bayan kamar mako biyu yana tafiya sai tar da wani katon kogi da aka bashi labari ya sauka ya duba wuri bai kyau ya dokinsa ya sari itatuwa ya bukka ya kwance wa dokinsa Sidi ya sa kayansa cikin bukka ya kwanta da gari ya waye ya samu wani katon itace ya sare ya shiga saka jirgi ya kamar wata guda a dajin ba abin da yake sai aikin jirgi da ya kare ya sa dokinsa da kayansa ciki ya ketare na birnin kyau. daga kogin bayan ya sake yin tafiyar kamar kwanaki ashirin ran nan sai karaci wani gari shi kanifu tun kafin ya isa bakin garin ya hangi rundunar yan yaƙi sun yi wa garin zobe ba mai shiga ba mai fita suna jira mutanen garin ne kawai su galabaita su da kansu su buɗe ƙofar su kwa su shiga in kuma ya nan ba su samu haka ba to niyyarsu su karya kofar da ƙarfi su shiga garin su ci shi da yaƙi mayakan nan suna da yawa Ko jarin jarantakan mutum idan ya ga yawan su da irin shirin su lalle ba zai iya faɗa musu ba manyan garin kuwa duk sun taru a babban masallacin garin suna ta addu'a Allah ya sauwake musu wannan masifa a rarrafe kofofin garin duk Allah majiro kwaran sai ga Iliya ya tunkaro sansanin mayakan nan ta baya bisa dokin sa kwalele